المتقون روى الامام مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفير فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا نبي الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala ndugu zangu unwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa inayatun nabii sallallahu alayhi wasallam biaqidati shabab namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam alilipa kipaumbele sana katika dawa yake na malezi yake swala la aqida ya vijana ni kiasi gani lina thamani swala la aqida tunaposema aqida tunamaanisha yale anayotakiwa kuyaitakidi kijana wa Kiislamu katika malezi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hili lilikuwa ndilo jambo lenye kipaumbele anasimlia mmoja wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Muadh ambaye alikuwa ni kijana anasema kuntu ridfan nabii sallallahu alayhi wasallam siku moja nimepata fursa ya kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam ala himari lahu akiwa amenibeba mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya punda mtume amepanda mbele alafu muadhi yuko nyuma Fakala sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam akaitumia fursa ya kuwa na kijana wako pamoja amembeba katika kipandwa akamwambia ewe Muaz atadiri ma haqqullahi ala alibad hivi unafahamu na kutambua haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake yale mambo ambayo ni wajibu waja wa Allah kuyasimamia na ni majukumu yao kwa upande wa Mola wao qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Simlia anasema nikasema Allah tabaraka wa taala na mtume wake ndio wanajua na haya ndiyo yaliyokuwa majawabu ya masahaba pale wanapoulizwa katika mambo wakati mwingine wanaliona ni jambo la kawaida lakini wanafahamu ya kwamba mtume hajawauliza isipokuwa anataka kuwapa faida qultu ilikuwa ndiyo kipaumbele cha manabii na mtume sallallahu alaihi wasallama katika malezi yao ya watoto wao kwanza aqida kabla ya kitu kingine walidhalika ibadallah kanat aqidatan fi qulubi abna'i tunakuta hii ilikuwa ndiyo akida yao ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika nyoyo za watoto wake ndiyo maana unamkuta nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam fi adyaqil awqat katika wakati uliokuwa mgumu wakati ambapo Nabiiullah Yusuf alipata mtihani wa kutiwa jela kwa tuhuma za kusingiziwa fahisha wal billah lakini katika kipindi hiki kigumu lam yansa an yad'u ila tawhid hakusahau hayakumshughulisha mazingira magumu aliyomo ila alikumbuka kuwalingania wafungwa wenzake anawalingania katika nini katika tauhidullahi tabaraka wa taala Allah jalla wa ala anatusimlia maneno ya nabiiullah Yusuf wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun Nabiullah Yusuf anawaambia wafungwa wenzake hakika mimi nimefuata mila ya wazazi wangu Ibrahima na Ishaqa na Yaqub haikuwa kwetu sisi tumshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa ta'ala kwetu sisi na kwa watu wale wenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala lakini watu wengi hawafahamu ndugu zangu katika imani innal inayata biaqidati shabab hakika swala la kulingania aqida kwa vijana wetu kuwalea watoto wetu katika tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo ni manhaji ya mtume sallallahu wasallam lakini ni manhaji ya mitume kabla yake vile vile ni manhaji ya waja wema Allah subhanahu wa ta'ala ametusimlia ndani ya Qur'an wasia wa Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim alipoipata fursa ya kukaa na mwanaye akagundua mwanaye yuko tayari kuyasikiliza mauidha mwanaye yatakabalu nasiha anazipokea nasiha fabimadha ausaha alimuhusia nini Allah jalla waala ametusimulia anasema wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu wakumbushe ambapo Luqmani alisema kumwambia mwanaye wa huwa ya'idhuhu hali ya kuwa anampa mauidha ya bunayya la tushrik billah e mwanangu usimshirikishe Allah inna shirka la dhulmun adhim hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa na dhulma ndugu zangu katika iman wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'i ni kukiweka kitu sio mahala pake ukiichukua ibada ambayo ni haki ya Allah ukaielekeza kunako mizimu kunako masanamu kunako makaburi na vitu mbalimbali vyenye kuabudiwa kinyume na Allah umeidhulumu nafsi yako inna shirka la dhulmun adhim hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa ndugu zangu katika imani leo hii katika ulimwengu wetu wa sasa naishu siraa alaqaid naishu siraa ashubuhati fil aqaid zama tunazoishi tunaishi katika zama zilizokuwa ngumu dunia imefunguka lakini kuna akida mbalimbali za batil ambazo malengo yake ni kuvunja akida ya vijana wetu wewe kama mzazi umefanya nini kuhakikisha unainusuru imani ya mwanao umefanya juhudi kiasi gani kuhakikisha unamlea mwanao anakuwa katika makuzi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala lau kama mmoja wetu anapata nafasi ya kukaa na mtoto wake kumpa wasia na kumpa nasaha tunawahofisha na dunia jambo ambalo lina dhamani wazazi wengi akikaa na mwanaye anamwambia mwanangu soma maisha magumu dunia ni ngumu mtakayokuja kuishi usiposoma utaishi dunia ya aina gani hamkumbushi upande wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna nasaha za mwanangu shikamana na akida mwanangu jiweke mbali na shirki mwanangu kama utafanikiwa katika dunia lakini ukawa hauna akida iliyokuwa sawa sawa utakuwa ni mwenye kuangamia mbele ya Allah ni wazazi wachache wenye nasaha kama hizi ndugu zangu katika imani dunia hii ambayo tunawahofisha vijana wetu na watoto wetu ina dhamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ruhal qudusi nafakha fi raw'ihi fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha Allah amechukua dhamana ya riziki asema mtume sala sallama katika yale ambayo amehusiwa na Mola wake kwamba haitokufa nafsi hatokufa yoyote mpaka riziki yake imekamilika lakini katika hadithi mtume alayhi salatu wasalamu ametufundisha kwamba mmoja wetu inakadiriwa riziki yake akiwa katika tumbo la mama yake siku mia moja na ishirini riziki yake inapangwa atakula nini atakunywa nini maisha yake yatakuwaje lakini hili jambo ambalo lina dhamana ndiyo linatupeleka mbio mpaka tunapetuka mipaka ndiyo linatupeleka mbio mpaka linatusahulisha lengo la kuwepo kwetu hapa duniani tuchukue tahadhari ndugu zangu kama kuna pahala pa kujifunza tujifunze kwa mtume sala sallam tujifunze kwa tarehe ya manabii aliyotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani aqida kwanza kabla ya kitu kingine chochote kama utasoma elimu zote za dunia lakini haukumtambua Allah wallahi umepata hasara umepata hasara ambayo ma baadaha hasara istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ndugu zangu katika iman inayatu nabii sallallahu alayhi wasallam biaqidati shabab ni kiasi gani mtume sallallahu alayhi wasallam amelipa kipaumbele swala la imani za vijana wetu swala la itikadi sahihi kwa vijana wetu ndugu zangu katika imani zama tunazoishi tuna haja ya kuwakumbusha vijana wetu na hasa pale wewe kama mzazi unapopata fursa nzuri ya kukaa na mwanao ukaiona kwamba hii ni fursa anaweza akanisikiliza ukataka kuzungumza naye maneno na mazungumzo yaliyokuwa ya thamani jambo la msingi katika kuwalea na kuwakumbusha vijana wetu tuwafundishe muraqabatullahi jalla waala ili wapate kufanikiwa tuwafundishe kumchunga Allah tuwafundishe kumwogopa Allah fi sirri wal alania tuwakumbushe maneno ya Allah jalla waala yaliyotajwa katika surati al-mujadila alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر illa huwa ma'ahum aina ma kanu haya ndiyo malezi tunatakiwa kuwalea watoto wetu katika malezi haya Allah jalla wa ala anasema alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard hauoni ya kwamba Allah jalla wa ala anajua mambo yote yanayojiri mbinguni na ardhini halifichikani kwa Allah jambo lolote ma yakunu min najwa thalatha hawakai watu watatu wakinongona katika mambo ya batil illa huwa rabi'uhum illa Allah ni wanne wao wala khamsatin illa huwa sadisuhum hawakai watano ila Allah ni wasita wao wala adna min dhalik wala idadi ya chini ya hapo wala akthara au zaidi ya hapo illa huwa ma'ahum aina ma kanu popote watakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahum bi'ilmihi wattila'i Allah yuko pamoja nao kwa utambuzi na kuwaona tukiwalea watoto wetu katika mazingira kama haya hatuhitaji kuwahofisha na CCTV kamera hatuhitaji kuwahofisha na usimamizi mwingine tuwahofishe na tuwalee katika malezi ya kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kutazama kitu kingine ndugu zangu katika imani nahtaju ila taalimi abnaina al-imana bil qada'i wal qadar tuna haja ya kuwafundisha watoto wetu imani ya kweli katika kuamini qadari kwamba halitokei jambo isipokuwa Allah amelipanga tukiwalea watoto wetu katika malezi haya hawatokuja kuwa ni watu ambao wanaona au wanaishi maisha tunayoona hivi sasa leo tuna aina ya waislamu ambao pamoja na kwamba anadai kuamini nguzo sita za iman lakini likimsibu jambo anasema lazima hapa kuna mkono wa mtu akipata matatizo katika shughuli zake lazima hapa kuna tatizo kuna jambo itakuwa tu kuna mtu hapa lazima itafika wakati mtu atakwenda kutafuta kama tunavyosikia na kuona leo waislamu wanaswali lakini wamevaa pete za bahati waislamu wanaswali wanaamini kuna mtu anaweza akachukuliwa bahati yake waislamu wanaswali lakini swala hazina maana wanakwenda kutazamiwa kwamba wewe nyota yako bwana imezimwa na fulani lazima ufanye jambo fulani ili kuweza kuiamsha nyota yako wewe bahati yako imechukuliwa na fulani subhanallah ukikosa akida ndugu zangu ndio umekosa kila kitu aqida ikikosekana ndio umekosa kila kitu. Swala haina maana, sadaka haina maana, zaka na saum na mengine katika mambo ya kheri hayana maana. Msingi wa kubeba matendo yetu yote ndugu zangu ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani tuna haja ya kuwalea watoto wetu katika kuamini kwamba msibu mtu madhara ila Allah ameyapanga wa iyamsaska Allah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda fadli tuwalee watoto wetu katika akida ya namna hii kwamba Allah jalla wa ala akiamua kukusibu kwa jambo jambo lolote baya akaamua Allah likusibu fala kashifa lahu illahu hakuna anayeweza kuliondoa ila Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe na Allah akikutakia kheri wallahi hakuna yeyote anaweza kuzuia kheri hakuna mtu anaweza kuzuia bahati ya mtu hakuna mtu